هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Je, imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanaoheshimiwa إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون walipoingia kwake wakasema salama na yeye akasema salama nyinyi ni watu nisiokujueni فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أكيندا كوا حالي yake na akaja فقربه إليهم قال ألا تأكلون akawakaribisha akasema mbona hamli فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم akahisi kuogopa katika nafsi yake wakasema usiwe na hofu nao wakambashiria kupata kijana mwenye elimu فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Ndipo mkewe akawaelekea na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu na kusema mimi ni kikongwe na tasa. Qalu kadhaliki qala rabbuki innahu huwa hakimul alim. Wakasema ndivyo vivyo hivyo alivyosema Mola wako mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma na mwenye kujua. Qala fama khatbukum ayyuha almursalun, akasema basi ujumbe wenu ni nini enyi mliotumwa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin مجرمين wakasema hakika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu لنرسل عليهم حجارة من طين tuwatupie mawe ya udongo مسومة عند ربك للمسرفين yaliyotiwa alama kutoka kwa Mola wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين kwa hivyo tutawatoa katika hao wale walioamini فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye waislamu وتركنا فيها لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ Natukaacha humo ishara kwa ajili ya wanaoiogopa adhabu chungu wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna sultanin mubin Na katika habari za Musa tulipomtuma kwa Firauni na hoja wazi. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun au majnun. Lakini alipuuza kwa sababu ya nguvu zake na akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim الرجيم basi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini na yeye ndiye wa kulaumiwa. Wa fi adin idh arsalna alayhim ar-riha al-aqim Na katika habari za Adi tulipowapelekea upepo wa kukata uzazi. Ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim, au kuacha chochote ulichokifikia ila ulikifanya kama kilionyambuka. Wa fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin muhsin na katika habari za thamudi walipoambiwa jifurahisheni kwa muda mdogo tu fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun wakaasi amri ya Mola wao mlezi basi uliwanyakuwa moto wa radi nao wanaona famastata'u min qiyamin wama kanu muntasirin basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin na kaumu ya nuhu hapo mbele hakika hao walikuwa watu wapotovu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Unakijua kisa cha malaika wageni wa heshima wa Ibrahim pale walipoingia kwake na wakamtolea salamu na yeye akawajibu kwa salamu na kuambia kuwa ni watu wasiowajua. Akenda kwa mkewe naye ana hofu, akaja na ndama aliyenona. Akawakaribisha nao hawakula. Akasema kwa kutowajua hakika yao mbona hamli. Akahisi katika nafsi yake hofu kuwaogopa. Wakasema usiogope na wakampa bishara kuwa atapata mwana mwenye elimu nzuri Akatokea mkewe akipiga kelele alipoisikia ile bishara, akijipiga uso wake kwa mkono wake kwa kuona muhali hayo na kustajabu. Na akasema mimi ni kizee na tasa itakuwaje nizae? Wakasema hivyo ndivyo alivyokwisha hukumu Mola wako mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma katika kila anayohukumu ni mwenye ujuzi ambaye hapana nalofichikana kwake lolote. Ibrahimu akasema, mna kazi gani tena baada ya habari hii nzuri yenye wajumbe? Wakasema, kwa hakika sisi tumetumwa kwa kaumu iliyopita kiasi katika uasi, tuwatupie mawe ya udongo ambayo hapana anayeyajua yalivyo ila Mwenyezi Mungu. Mawe hayo ni mahsusi na maalum kwa Mola wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka katika mambo machafu. Basi tukahukumu watoe kwenye mji huo walioamini. Lakini hatukukuta ila nyumba moja tu ndiyo ya Waislamu. Na katika mji huo tumeacha alama ya maangamizo ya watu wake ili wapate kuzingatia wanayohofu adhabu chungu. Na katika kisa cha Musa yapo mawaidha Tulipomtuma kwa Firauni na tukatilia nguvu kwa kumpa ushahidi ulio wazi. Firauni akapuuza kumwamini Musa kwa kutegemea ati nguvu zake. Akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Tukamchukua yeye na hawa wanajitapia kwao tukawatumbukiza baharini naye ni mwenye kuyatenda hayo ya ukafiri na inda anayelaumiwa kwayo. Na katika kisa cha Adi yamo mawaidha pia tulipowapelekea upepo usiokuwa na heri yoyote. Upepo huo haupiti kwa kitu chochote ila hukiacha kama fupa lililonyambuka. Na katika kisa cha Thamudi ipo ishara walipoambiwa stareheni katika majumba yenu kwa muda maalum wakajivuna na wakatakabari wasifuate amri ya Mola wao mlezi basi radi kawaangamiza nao wanaiona kwa macho yao inavyotokea. Basi hawakuweza kuinuka wala hawakuweza kujipigania kujikinga na adhabu. Na kaumu ya Nuhu tulihiliki kabla ya hawa. Hakika hao walikuwa watu waliotoka nje ya utiifu wa Mwenyezi Mungu.